Između ostalog, jedan od termina je i ponedeljkom. Mi smo počeli prošli ponedeljak e, sa jednim ciklusom o imamima, o četvorici imama Mezheba. Prošli put smo govorili o imamu Ebu Hanifi, rahmetullahi alejh, Međutim, pošto je večeras, pošto su večeras braća iz naša vrijedna braća, studenti iz Sahve, upriličili podjelu tefsira, ja sam promijenio temu, pa večeras nećemo govoriti o imamu Maliku, kako smo bili najavili, nego sam ja našao za shodno, inša Allah, da se podsjetimo svi zajednički, na veličinu Kur'ana kao Allahove objave, kao Allahove upute i kao muđize koji je Allah Đelešanuhu poslao Muhammedu sallallahu, objavio Muhammedu sallallahu sallam, a preko njega kao svog posljednjeg poslanika čitavom čovječanstvu. Prije toga, na početku treba kazati, braćo i sestre, da je svaki poslanik, svaki Allahov poslanik imao muđizu. A muđiza najjednostavnije prevedeno znači nadnaravno djelo, nešto što izlazi iz, iz okvira uobičajenog. I ona je sama po sebi izazov svim ljudima. Dakle, kod priješnjih Allahu i poslanika izazov tadašnjim ljudima, dakle narodu kome je poslat određeni poslanik, a muđiza Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, to jest Kur'an, je izazov svim svjetovima do sudnjega dana. Dakle, to je dokaz. Muđiza je sama po sebi i dokaz poslanstva jednog od poslanika. Jer ljudi su uvijek traka, kad dođe neki poslanik, kad se pojavi i kaže da je on poslat od Allaha, da poziva u tevhi, da poziva u vjerovanje u jednoga Boga, koji je sve stvorio i kome će se sve vratiti, onda ljudi pitaju normalno, a šta je dokaz tvog poslanstva? Šta je dokaz za sipot? Tako je Allah dželle šanuhu slao mucize poslanicima i samo su poslanici imali muđize. Niko drugi. Postoje ljudi koji imaju određene keramete, ali to nisu muđize. To nisu muđize. Da se dešavaju neke nadnaravne stvari ljudima u svakodnevnom životu, vjernicima, muslimanima koji praktikuju islam i tako dalje. Međutim, muđiza je sastavni dio poslaničke misije sastavni dio poslaničke misije i ona je jasan dokaz, dokaz poslanstva i dokaz protiv ljudi, protiv ljudi koji ne budu slijedili poslanika kada se on pojavi. Pa vidimo, Musa a.s. u njegovom vremenu bilo je, bio je razvijen, eh, jedna pojava bila posebno prisutna, a to je šta? Sihr. Sihr, dakle, je bio jako izražen. I to su koristili faraoni, odnosno vladari, kraljevi, E, uzimajući na svoje dvorove sihrbaze, koji su na taj način održavali, održavali vlast i e, održavali e, vlast i narod držali u zabludi i obmani. Allah je lažanom šalje Musa i sa običnim štapom. Sa običnim štapom koji on prije toga koristio, kako kaže Musa i Selama u suri Taha, kad ga Allah pita šta je to u tvojoj desnici, on kao je moj štap, a tevakav biha, ja se na njega oslanja i skidam lišće s grana svojim ovcama. To je bila njegova uloga. Obični štab. Međutim, on će kasnije ući u istoriju taj štab. On će postati vrlo neobičan. Allah Đelešan će preko tog štapa koji će biti muđiza u vrijeme Musa i Selama poraziti sihrbaze i njihovu otkriti i razotkriti, raskrinkati njihovu zabludu i njihovu obmanu. Dakle, to je bila muđiza Musa a.s. Mi za nju znamo samo preko Kur'ana, je li tako? Nju, nju su osjetili i vidjeli samo savremnici Musa a.s. Isa a.s. u njegovo vrijeme bila je već medicina dobro razvijena. I tadašnji ljudi koji se bavili medicinom, da li pravi ljekari ili nadri ljekari, uglavnom imali su, imali su visoko mjesto u narodu. I bili su jako cijenjeni. Isa a.s. da bi dokazao svoje poslanstvo, jer su ljudi bili u velikoj zabludi, činili su širka Allahu Đalešanuhu, Allah Đalešanuhu mu daje muđizu da liječi gubavce, da liječi slijepe, čak da Allahovom voljom oživi mrtve ljude. Međutim, mi vidimo dakle da, zbog čega govorimo da je potrebna, muđiza jest potrebna, ali vidimo da ipak Isa i Selam nema puno sljedbenika. Nema puno sljedbenika. Pored toga što je došao sa jasnom muđizom, nema puno sljedbenika. Uglavnom, bilo kako bilo, svaki poslanik imao svoju muđizu, prihvati, prihvatio narod to kao istinu ne prihvatio to, poslanik je došao sa jasnom istinom i sa muđizom da obznani ljudima da je on Allahov poslanik i da će se vratiti gospodaru svjetova. Dakle, njihove muđize, svih Allahu i poslanika su važile samo za njihovo vrijeme. Jer su oni poslati samo svom narodu. Muđiza Muhammeda sallallahu ve sellem. Pored imao je poslanik ovakvi slični muđiza. Sjetimo se, čak je čitava sura obavljena povodom toga kad je se mjesec raspolutio, Pa mušici opet nisu povjerovali. Kada, je, kada su vidjeli to, Ebu Džehl je poslao ljude u pustinju da pitaju Beduine jesu oni isto to vidjeli. Kada su se vratili, ljudi kazali da su i Beduini vidjeli da se mjesec svrutio, kaj on je si, to je sihr. Dižava se opsihrio. Dakle, nisu vjerovali u to, ali ima nešto drugo. Kur'an kao Allahova objava kao najveća muđiza poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Najveća muđiza. U kom smislu? Islamski učenjaci, braće i sestre, su o Kur'anu, o kur'anskom iđazu ili o Kur'anu kao muđizi govorili sa više aspekata. Pa su spominjali jezički, jezičku muđizu, jezičku muđizu, historijsku muđizu, Kur'an kao historijska muđiza. Šta to znači? Sve što Kur'an govori o prošlim narodima, je li neko od židova, kršćana ili naroda koji su živjeli prije nego što je Monesan dobio objavu, je li pobio ono sa čime je došao poslanih sa Ne, naprotiv. Naprotiv, kada su mušici Mekke htjeli da provjere poslanika sa Veselom, sreli su židove, pošto su židovi bili sredbenici knjige, sreli su grupu židova i pitali kaj, šta nam vi poručujete? Šta bi trebalo da pitamo Muhammeda da ga uhvatimo da ne zna? Da ga, pro, da ga provjerimo. Pa kažu židovi, pitajte ga o drugovima iz pećine. Pitajte ga o Zulkarneinu i pitajte ga o duši. Ako odgovori na sva tri pitanja, nije poslanik. Znajte da nije poslanik. Ako na dvoje odgovori, a na jedno ne odgovori, onda je sigurno poslanik. Pa su došli i kažu, pitaju ga ovo troje. Allah objavljuje suru Kehf, tada, poslaniku se sali. A sura Kehf govori o drugom iz pečine u detalje. Zatim govori o Zulkarneinu, ko je bio on i kako je završio, kako je završio, završio to njegovo poznato putovanje, Zulkarnein pomeni neumjesno ga naši prevode kao dvorogi, a u stvari to je čovjek koji je, stig, koji je stigao na krajni istok i na krajni, na krajni zapad. Zato je, zato je Zulkarnej. A, I pit, treći je pitao je, kar, šta znaš o duši? Pazite, šta znaš o duši? Kaže, poslan se, Allah što nam objavljuje suru, a, ajte sura Isra, jes anuna kane ruh, koli ruh mun amri rabbi, vama utitme illa kalila. Pitajte o duši, reci, vi o tome jako malo znate. Znanje o tome posljeduje moj gospodar, Allah Želešanu kasnije kad su oni rekli židovima šta, šta su, kako je odgovorio, kaj sigurno je poslanik. Jer da nije poslanik, on kad ti pitaš nekoga o nečemu, ko hoće da se istakne, da se eksponira kao učenja, kao nekakav autoritet, on će slagat odgovor, <laughs> samo da bi, da bi, da bi, da bi te ubijedio. Samo samo ne znamo duši ništa. Osim ono što nam je Allah Đelešanov objavio, objavio duši. Dakle, e, ono što je objavljeno u Kur'anu od prošlim narodima, niko nije pobio. Ono što je Allah objavio čak što će se desiti u budućnosti, kao što je recimo a, a, događaj vezan za jednu bitku između Bizantinaca i Prezijanaca. Sura Rum nosi upravo taj, taj, a, a, to ime, Rimljani. Kada su Prezijanci pobjedili Rimljane, pa su muslimani žalili zbog toga, jer ipak su Rimljani bili bliži, bliži muslimanima. Prezijanci su bili pravi mušrici. Nakon toga Allah objavljuje ajete da će pobjediti Rimljani za nekoliko godina. A rimsko carstvo tada bilo na umoru. Na umoru. Pa se ljudi čudili kako to, jel moguće, čak se Abu Bekr kladio sa jednim židovom da će pobjediti sigurno Rimljani za, za nekoliko godina. Pa je poslanik sa selem objasnio da to znači da to bido asinin znači koliko? Između 3 i 9, 9 godina. Dakle, to je taj period. I tako se, tako se desilo. Dakle, to je ta historijska muđiza. Zatim jezička muđiza. U to vrijeme poslanik, u vrijeme poslanika sa vaselem, pjesništvo, književnost, retorika i tako dalje, dakle, inteligencija iz te branše bila je toliko popularna i toliko imala uticaja kod vladara, kao sihirbazi u vrijeme faraona pjesnici su imali svoje posebne, posebne onaj skupove gdje se takmičili, natjecali, pjevali o velikim bitkama, hvalili vladare, hvalili vođe plemena i tako dalje. I oni su bili odma tik uz skute, vlada, uz skute vladara. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao nepismen braćo i sestre, kao nepismen čovjek svi su znali da on ne zna čitati ni pisati. Da ne zna čitati ni pisati. Dolazi sa Kur'anom. Dolazi sa Kur'anom i ušutio je odma sve pjesnike, sve književnike, svi su stali pred tim izazovom. Svi su stali, čak veli dibni mugire, poznati mušrik, otac Halid ibn Valida, koji umro kao mušrik i davo je svo svoje bogatstvo, blago i zlato u borbi protiv poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kada je čuo Kur'an, rekao je, rekao je, zaista je nje ovaj govor sladak zaista on izaziva divljenje i on sve pobjeđuje, a on je nepobjediv. A on je nepobjediv. Veli divni mugir. Međutim, kad se vratio svojim sapnom, rekao to je sir, to je ovo, to je ono i tako dalje. Ali u tom trenutku to, dok je to slušao, za njega je to bilo, dakle, neod, neodoljivo. I to je izazov, kako kažu nekim u fesiri, mušicima meke. Evo vam harfovi, slova, čak neki islamski činjenci kažu one kratice u Kur'anu, uh, elif, lam, mim, ha, mim i tako dalje, To Allah samo zna šta to, niko još nije otkrio, jer nema objave, nema jasnog dokaza iz hadisa šta to znači. Ali eto, učenjaci su pokušavali da otkriju to značenje. Pa neki su čak išli do te pa kažu, to je u stvari izazov tim tadašnjim mušicima i budućim generacijama. Allah im poručuje i kaže, evo, Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. Nije to neki novi jezik, nisu novi znakovi, nova slova. Ista s kojima vi sastavljate vaše pjesme, vašu provozu, gdje se natječete, takmišite od istih tih harfova, sastavljeni Kur'an. Hajde, burim, eto vam ti harfove. Dođite s nečim sličnim Kur'anu. Dakle, to je taj eh, eh, izazov dakle, jezički, historijski i tako dalje. Zatim, zakonada, zakonodavni. Kad pogledamo zakonodavstvo danas, kad ne vlada šerijat, mi smo svi svjesni, jel tako, da je dan, da danas vlada haos bez obzira što se što se što postoje mnogobrojne konvencije uh, što su promijenuti mnogi zakoni što se obmanjuje svijet u čita, na čitavoj zemaljskoj kugli uh, i ubjeđuje u nekakvu demokratiju vidimo mi kako se sprovodi taj demokratski zakon vidimo mi jer posebno ja se obraćam vama zbog toga što ste vi Pa na neki način ono što se kaže krema ovoga društva kad je u pitanju pamet i inteligencija. Ako vi ne razumijete ovu situaciju, ko će je razumjeti, braće i sestre? Ako vi ne shvatate u kakvom stanju i halu se nalazi društvo danas, posebno muslimansko, onda ko će je shvatiti? Pogledajte e, koliko danas napadaju islam. I mi s te strane, ja, ja vas upozoravam da s te strane djelujete na ljude. Kad je u pitanju tehnika, oni zavaravaju muslimane time tehnika, nauči, napredak i tako dalje. Dobro, skidamo vam kapu, tu ste uspjeli. Ali vaše društvo, društvo ne, društva neislamska se guše u nemoralu. A čovjek je stvoreno duše i od tijela. Tijelo možeš najest hljebom, vodom i tako dalje, ali dušu ne možeš time najest i zadovoljiti, jel tako? Ne možeš, vallahi. Dakle, mi trebamo ljudima ponuditi Allahu, Allahu u istinu. Pogledajte, napadaju islam zbog kazni za krađu, za, zina, za blud i tako dalje. E, e, pogledajte zakona dalje. U islamu je, evo samo ću jedan moment navesti. Kaže Allah Želešanomu kad je u pitanju odmazda. Ne krvna osveta, braći i sestri, pazite. Ne krvna osveta, nego odmazda, kisas. Velakum fil, haja, velakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Kaže Allah Želešanomu, vama je u odmazdi život. O vi koji ste razumom obdaren. A šta je odmazda? Ako neko ubije nekoga, koji je nevin. Taj ubica se ubija. A krvna osveta šta znači? Ubit bilo koga iz te porodice. Nije bitno. To je krvna osveta. Ovdje u islamu nema krvne osvete, nego ubit samo ubicu. Ona ga ko je ubio. Ili porodica, ako hoće, možemo oprostiti. Možemo oprostiti. A pogledajte nepravde. Pogledajte nepravde i zuluma kad ljudi izmišljaju zakon. Navešemo primjer Haga. Ne trebamo dalje ići. U Hagu ljudi priznaju, priznaju, subhanallah, da su ubili na stotine ljudi. Ali samim tim što je priznao, dobija sedam ili deset godina zatvora. Ha? Šta to znači nego stimulans za novo ubijanje? To je stimulans za novo ubijanje. Pa Kada vidi, <laughs> vidi kako se možemo, šta mo, možemo raditi, šta god hoćemo, ubijat, silovat, klat, palit, na kraju ćemo sud nekakav osnovat, farsu napraviti oko toga, osuditi neke zločince, pojedince, mm -hmm možda koji čak to, ili one koji čak nisu radili to. I onda čitao društvo ispašta, jer ja i ti, brate i sestro, plaćamo poreze koje ne trebamo plaćati za zatvorenike, za, za, za, za, za kriminalce. Dakle, u islamu se štiti društvo, a ovdje u neislamskim društvima se štite kriminalci i ubice, i ubice, i lopovi, i lopovi, i pokvarenjaci i tako dalje. Dakle, s koje god hoćete strane, Kur'an je, Kur'an je muđiza, zato Allah Đelešanuhu kaže وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Mi smo ti objavili Muhammede Kur'an, u njemu je objašnjenje za svaku stvar. Tibjane li kulliše, za svaku stvar. Ili u suri Isra Allah kaže Inne hadel Kur'ana jehdi lilleti hije akvam. Ovaj Kur'an upućuje i vodi jedino ispravnom putu. Jedino ispravnom putu. ako hoćeš ispravan zakon, ako hoćeš sreću, ako hoćeš socijalnu pravdu, ne možeš bez Allahovog zakona, ne možeš bez Kur'ana pokušajte šta god hoćete. Šta god hoćete. Ja sam jedan po jednom predanju pričao, ispričao slučaj jednog alima, pa ću večeras iskoristiti priliku da ponovimo neke primjere koje smo mi ponavljali. Možda smo i čuli, ali nije zgorek da i ponovimo ponovo. Kada jedan islamski daja i alim obilazio Evropu, a nije tako davno bilo u našem vremenu, svratio je dakle poslije predavanja, poslije svoje velike tribine u jedan hotel i tu se zatekao sa njim i, i svešenik kršćanski, katolički pa je htio da ga obruka i osramoti pred čitavom masom ljudi koji su bili tu u hotelu pa mu priđe i kaže jel ti tvrdiš da u Kur'anu postoje odgovori za svaku stvar e, jeste jeste Kad dobro, onda nam reci imali u Kur'anu odgovor na to kako se pravi ovo jelo koje ti jedeš? Kaj ima? Ima? Kako? Daj dokaz. Pa mu on kaže, Allah Đelešanu kaže, Fes'alu ahle zikrin kuntum la ta'alemun. Pitajte učene ako vi ne znate. A učen je za ovo konobar, pa je pozvao konobar kaj, kako se pravi ovo jelo. Dakle, onaj kuhar koji je spravio ovo jelo, on to zna. Dakle, Kur'an nije jelovnik pa da piše o tome kako se pravi jelo i što treba, što treba jesti. Nego, evo vam, učeni ljudi, pa njih pitajte iz svake oblasti. Ovo ovaj je zna fiziku, ovo ovaj je zna matematiku, ovo ovaj je zna šarijat, pa njega pitaj, njega pitaj. Dakle, Kur'an je uputa za to. Zato daje opće smjernice, smjernice ljudima za život. Ili, kada je halifa Me'amun, pogledajte kako su islamski učenjaci i halife, braćo i sestre koristili mladost, mlade ljude. Kad primijete talenat kod nekoga, inteligenciju, bio kršćanin, bio židov, prilazimo i šta mu nude? Nude mu islam, ne može drugo ponuditi. Nema alternative, islam je jedina alternativa, a njemu nema alternative. Pa mu kaže, vidi, vidio halifa Memun jednog židova, kako raspravlja sa muslimanima i filozofira židov i ove muslimane ubjeđuje jači od njih. Njegova inteligencija, njegova, njegova pamet, jača od njihove. Pa mu priđe, pozove ga nasamo i kaže, mladiću, vidim da si plaho pametan. Ja, ti, ja bi ti ponio jednu stvar, kaj šta tu? Kaj ponio bi ti islam, prije nego što umreš, da prihvatiš, jer neće ti korist tvoja pamet, ni sva tvoja dobra djela, ako ne, ne budeš istinski vjerovao Allah. Kaj me ne treba islam, ja imam svoju vjeru i okani me se. Halifa Memun je otišao, međutim, je ovaj mladić kad se vratio kući, nije mogao da ne razmišlja o tome. Postako ga na razmišljanje, pa kaže, dobro, nudi mi islam. Hoću ja sad baš da vidim konačno šta je to istina. Ja sam ka židov. Mene moji svečenici ubjeđuju da je, da je židovstvo prava stvar. Da je to istina. Kršćani kažu da je kršćanstvo prava stvar. Evo sad muslimani govore da je islam prava jedina istina. Hoću da provjerim. Pa je, a imao je, pored toga što je inteligentan, imao jako lijep rukopis. Pa je napisao nekoliko stranica, izmislio stihova koje on htio, I odnio je, odnio je u sinagogu kod, žido, kod židovskog svečenika i kaže mu, pita ga ovaj što si došao, kaže, evo imam nekoliko stranica te vrata, pa ako bih htio kupiti, a ja sam siromašan, ja sam siromašan, dobro bi mi došlo. Kaj da vidim? Kad je ovaj vidio kako je lijepo napisano, kad nema problema, koliko? I odmah mu daje pare. Ovaj se vrati kući, je dobro. Odlično. Napiše isto slične stvari i odnese u crkvu kod kršćanskog svečanika i kaže mu isto tako prodamo, podvalimo, podvalimo te svoje stihove pod Bibliju. Dolazi u, u mesidu džamiju kada vidiš ti kako oni svi lažu. Sad ćemo, mislio da će tako raditi sa imamom u mesidu, pa kad se obratio imamu i kaže mu, evo došao sam sa nekoliko stranica Kur'ana, vidiš kako je lijepo napisano, a ja sam siromašan, pa eto ako bi mi htio kupiti ovu. je hoću, nema problema, ali prvo da provjerimo. Da vidimo je li to Kur'an. Pa ima muza, vidi, kaže, šta si ovo izmislio? Kako se ovo izmišljotine? Kaže ovaj mladić, ašhadu an la ilaha illa Allah, ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kaže mu, imam, zašto? Šta sam ti ja učinio, pa si, pa si izgovorio šehadet? Pa mu on ispriča, ispriča o čemu, kako se to sve zbilo, kako ga je halifa Memun natjerao da, a, ponudio mu da primi islam, a on je htio da provjeri gdje je to, gdje je to istina. Dakle, ovi su bez ikakvog pitanja i razmi, lahko je to za njih kad su svakako izmijenili Allahovu riječ. Šta god dodaju, to je novo. Nije to Allahova riječ, ni ono što oni slijede, što pozivaju. 60 i nešto, nešto verzija Biblije. Dovoljno ti je to da, da, da, da svako ko je pametan, barem ako ništa drugo, ako neće od basoma, da razmišlja pa da kaje da posumnja, da posumnja ono što oni, što oni slijedi. Ili, kada je poznati učenjak, čuli ste vjerojatno za njega, Mohamed Abduhu, Mohamed Abduhu razgovarao, razgovarao sa ta, ta, jednom skupinom svećenika također, A jedan među njima koji je bio filozof, jer Mohamed Abduh je također se bavio filozofijom, htio malo sa njima da se poigra. Pa kaže, eto vi svi svećenici, ovaj židovski, ovaj kršćanski, ovaj muslimanski, kažete da, će, da, je, da, da, da, ćete u džennet. A negirate ovima drugima da će u džennet. Hajde da vidimo kakve dokaze iznosite. Ovi se zbunili, kad mi bi najviše voljeli, evo, mi cijenimo Muhammed Abduhu, a nek šejih prvi kaže šta on misli kaže jel, vjeri, jel vjeruješ ti da će muslimani u džennet kaj vjeri? Pa kaže on ovako. Kaj je židovi kažu da će oni u džennet? Ako oni udu, uđu u džennet, sigurno će i muslimani ući. Kaj kako? Pa kaže zato što muslimani vjeruju Musa alaihi salamu. Ako kršćani uđu u džennet, sigurno će i muslimani ući u džennet. Pa kako? Zato što muslimani vjeruju u sele i selama njegovog poslanstva. A ako muslimani uđu u džennet, kaj vi sigurno nećete židovi ni kršćani. Kaj, <laughs> kaj zašto? Kaj zato što ne vjerujete, ne vjerujete u Muhammed i selama. E. Potuku i porazio na, naj, na najjednostavniji način. Dakle, pogledajte dakle, koliko je islam jak, a koliko s druge strane ima neprijatelja, braćo i sestro. Koliko ima neprijatelja i koliko je imao od kako je došao Muhammed Aleyhisselam sa objavom od Allaha Đalešanohu pa do danas. Kako nevjernici rade protiv Islama. Znate da su čak pokušavali da izmijenu objavu Allahu. Barem u prevodima. Na engleski, na njemački i tako dalje. I o tome se puno pisalo. Međutim, i na arapskom su to pokušali. Na arapskom su to pokušali. Evo ja ću vam samo nas jedan primjer koliko je to precizno kod nas, alhamdulillah. Ovaj prijevod Kur'ana čuo sam što mi imamo, dakle što je štampan kao hedija, kao poklon za, za, za bošnjake muslimane, u 70. verziji, dakle 70. put kad su, kad su pregledali recenzenti, našli su jednu grešku. U 70. verziji. Ali su stalno pregledali. Hafizi su tu i stalno pregledaju. Nekom se pod ti, ha, ti si hafiz, ali ti promakne, promakne greška. Ali onom tamo 70. 70. 70. put su našli grešku u jednom, a sam na jednom mjestu samo jedno mjesto. Dakle, ne može to provjeriti, ne može, mora se provjeriti i znat, jer poslanik sa veselem, kako je odmaj naredio, ima, imao je svoje pisare na početku, kako on bio na nepismen, pisana, pisala se objava, i šta još? I pamtila se, odma usmeno. Znači, hafizi, i sjetimo se kako je došlo do kodifikacije objave, kako je sakupljen Kur'an u mushaf, preko hafiza, ali tako? Nije mogao nijedan pisar napisati nešto što nije Nije kod svih bilo isti, nisu kod svih bili isti ajeti kod ashaba koji su pisali objavu. Ali su oni njih lako sakopili kad su tu bili hafizi koji su i pamtili Kur'an, slušali ga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem na namazu i tako dalje. Džibril alejhi selam kao melek uh, koji donosi objavu, provjeravao poslanika svake godine, jel' da? Svake godine uz, ona, uz Ramazan po jednom pro, pročita čitav Kur'an, proučita Kur'an, odnosno ono što je objavljeno. Pred, god, o, pred smrt zadnje godine dva puta mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio Kur'an. Dakle, Allah čuva, čuva objavu i to je uputa, uputa svim, svim svjetovima. Dakle, nisu mogli da je, da je iskrive. Zato Allah što kaže, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je on od nekog drugog ne od, ne od Allaha, vidjeli bi u njemu mnoge proturječnosti. Mnoge proturječnosti. Je li neko našao neku kontradiktornost u Kur'anu? Neku nelogičnost? Neku nelogičnost? neće je naći do sudnjeg dana. Mada ljudi koji kad tek pođu, vi ćete inšala družiti se s tefsirom, čitati ajeti i tako dalje, nekada čovjeku dođe, nije mu jasno. Nije mu jasno. Kad tek pođe se bavi islamom i proučavanje, nek, neki mu ajeti budu kontradiktorni. Pa ću navesti jedan primjer <laughs> Abdullah ibn Abbasa, kad je njemu došao čovjek i kaže, uh, o ibn Abbas, meni se čini kada u Kur'anu ima kontradiktornosti. Kaže, jel to ti ne vjeruješ u Allaha, da je to Allah objavio? Kaže, vjerujem, ali hoću da mi se srce smiri, da vidim, da mi objasniš. Kaže, šta ti nije jasno? Kaže, Allah je ono jednom mjestu kaže, da će mušici reći na sudnjem danu, vallahi ma kun nam ušrikin. Tako nam Allaha mi nismo bili mušici. A u drugom ajetu Allah žaš kaže, vala jektumun Allaha haditha. Oni od Allaha ne mogu sakriti svoj govor ništa. Kaj, u jednom, u jednom ajetu kaže da, ne, da neće govoriti ništa, mušici, a u drugom ajetu kaže da će govoriti. Kaže Abdullah ibn Abbas se nasmiju i kaže, objasniš ti šta znači to, nema, nema kontradiktornosti. Kaj to se radi, radi se o sudnjem danu. Kada, dođe, kada se desi... Kada se desi sudnji dan, kada se desi sudnji dan, i kad mušici, odnosno nevjernici, vide da Allah oprašta sve grijehe osim mušicima i nevjernicima, i da će svi ući u džennet koji su vjerovali istinsku Allaha Đelešanuhu, makar bili veliki griješnici, posle toga će inšala izići, izići onaj iz, iz džehennema i ući će u džennet, ostaće samo mušici, samo je za njih vatra i za nevjerne, za kafire. Reći ti je tada kad bilje gotovo izgubljeno sve, odošle kolone ljudi u džennet. Oni vas završeno, e, reći, vallahi ma kunna mušici slagači reći, gospodar, mi nismo bili mušici. Mi nismo činili širk. Kaže Abdullana pa će Allah zapečatit njihove jezike i govorit će dijelovi njihovih tijela. Ruke, noge, šta su radili? Da su bili mošici. I tada, ovaj drugi ajet, reći će onda, kad im Allah ponovo da mogućnost da govore, wala jaktumun Allah haditha, da Bog da nismo ništa o Allahu govorili. <laughs> dakle, nema kontradiktornosti. Onda Abdullah ibn Abbas, da ne bi sad nadugo našli oko objašnjavali, još neke ajete objašnjaju koji su za njega bili, koji su za njega bili nejasni. Zatim, Pogledajte, braćo i sestre, jezičari su, koji, on, ljudi koji se bave jezikom, otkrili naj, najsubtilnije one finese jezika, jezika u Kur'anu, metaforu, aluziju, e, raznorazne stilske figure i tako dalje. Ali nije samo to, nije zbog toga Kur'an objavljen. Ali ako hoćeš da se diviš Kur'anu s te strane, nedostižan je, on je te haddi, kako kažemo u Fasiri, izazov, izazov za ljude do sudnjega dana. Pa ka, pogledajte, o najintimnijim stvarima, Kur'an uvijek koristi aluziju aluziju. Za žene, za muža i ženu u braku. Šta kaže Allahšanu? Hunne basu lakum, wa entum libasun lahun. Vi ste odjeća njihova, a one su odjeća vaša. Subhanallah. Dajte pjesnika, književnik. Ne treba dalje objašnjavanje. Tu je sadržan sav intimni život bračni. Vi ste njihova odjeća, one su vaša odjeća. Ha? Kad Allah govori o Isa alaihi salamu, da dokaže ljudima da on nije bio Bog, da nije Boži sin, nego da je čovjek, da je čovjek, Ne kaže Allah je u Kur'anu, on je objavljao fiziološku potrebu, malu i veliku nuždu kao što vi to radite. Ne, nego kaže, on i njegova majka, kana yakulani kulani ta'am, oni su hranu jeli. Allah ne ide dalje. Ka, oni su hranu. I Jasno ti odma onaj ko jede hranu, zna se gdje treba da ide posle toga. Znači, to je jedno, jedno divno, aluzivno objašnjavanje, oni, oni najintimniji, najintimniji stvari na jedan, na jedan najljepši način. Zatim kuranski primjeri. Spomenuću ovaj put, ono što spominje Imam Mawardi u svom tefsiru, o, o, učenjaku Ibn Fudajlu. Ovaj učenjak je čak, braćo i sestre, e, pisao izreke u narodu. Narod izre, pa, e, povezivo i sa Kur'anom. I došao jedan čovjek i kaže mu, ti pišeš izreke koji su ljudi kazali i vadiš ih iz Kur'ana. Za svaku tu izreku nalaziš primjer u Kur'anu. Pa ga pita, ima li u Kur'anu, onaj, izre, imalo Kur'anu ajeti potvrda za izreku? Najbolje stvari su srednje stvari. Khairul umuri ev satuha. Najbolje stvari su srednje stvari. Kaže, ima. Ima na četiri mjesta. Na četiri mjesta. Pa on spomenje, između ostalo kaže, Allah džele kaže kad dijelite, el, za one koji dijeli, alladine, idha anfaqu lam yusrifu wa lem yakturu. Pa kana baina je qawam oni koji pravi vjernici oni koji između, između ostalo koji kad dijele ne rasipaju i ne škrtare nego se između toga drže sredine pa navodi dalje primjer kaže kada je Allah naredio židovima da zakolju kravu rekao je šta la faradun wala bikr awanun baina zalik ne treba da bude ni mlada ni stara nego između toga <laughs> izme, između toga dakle kažemo dalje a ima li u Kur'anu dokaz za izreku koji ljudi upotrebljavaju često čovjek je neprijatelj onoga što ne zna Kaže, kako da nema? ima? Allah žemom kaže, bel kezebu bima, bima lam juhitu bi ilmi. Kaže, ne, nego su oni porekli ono o čemu nisu ništa znali. Dakle, za nevjernike, <laughs> nevjernici poriču ono što ne znaju. Što ne znaju. Kaže, a ima li u Kur'anu dokaz za izreku nije isto čuti i vidjeti? Kaže, ima. Zar ne znaš za ajet kada Allah žemom kaže Ibrahim, ali sam kada traži, kada traži od njega da ga vidi, ha? kaže, jel ne vjeruješ? Odnosno, Musa, ali Ka jel ne vjeruješ? Kaže Allah, kaže Musa alaihi sallam, kale bela walakin li jatma qalbi." Ka vjerujem, a hoće da mi se srce smiri. Vjerujem ja. Ali nije isto očuti i vidjeti. I vidjeti. Biće još jači jekini ubjeđenje kad se, kad, se, kad se vidi. Kaže, a ima li u Kur'anu dokaz za izreku? El bereketu fil harakati"? Beričet je u, u, u aktivnosti uradka ima kako da nema kaže Allah džanuhu wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira Ona onaj ko iziđe kao muhađir na Allahovom putu, naći će da je Allah o zemljan prostora, našte će mnogo Allahovi blagodati. Samo iziđi, budi aktivan, radi, radi, nemoj sjediti, viče da će, da će biti beričet ako Bog da. Zatim, ka ima li u Kur'anu potvrda za izreku kako radiš, tako ćeš se i platiti. Kaže, ima, Kaže uzvišeni, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَبِهِ Onaj ko uradi loše, potom će biti, potom će biti nagrađen. A ima li u Kur'anu potvrda za izreku, zmija ne rađa osim zmije, ili kako naš narod kaže, ne pada kruška osim ispod kruške. Ka ima kako nema, za ne zna za riječi Nuh a.s. kada je molio Allaha da uništi nevjernike, pa šta je rekao Nuh a.s wala yalidu illa fajiran kafara oni neće rađati osim nevjernike <laughs> nevjernici neće rađati osim nevjernike i tako dalje da nabrajam sad mogli bi puno pri onjem puno još objašnjavao i govorio dakle za svaku izreku izreku dokaz s koje god strane da priđete braće i sestre Kur'anu dakle Kur'an je Kur'an će vas zadiviti i to je dokaz na pitanje to je odgovor na pitanje zašto kršćani zašto nevjernici primaju islam zašto Upravo zbog toga, kada je Jusuf Islam primio Islam, šta je, šta je kazao, šta ga je prvo zadivilo? Uzeo sam Kur'an i pročitao tamo prvo bismillu. Bismillah. U ime Allaha. Kaj je evo adresi? Evo adresi gdje se. Do sad nisam znao koga ću obožavati. Kome ću se obratiti dovom. Od koga ću moliti pomoć. Evo sad sam našao. Bismillah. Pogledajte. Mudrosti. Mudrosti. Kod Jusufa Islama. I kad primije tak ljudi Islam, braće i sestre ništa im nije malo od islama, ni odjeća, ni onda primjenjuju onu kompletnu islamsku kulturu i u govoru, i u jelu, i u svakodnevnom ponašanju. Dakle, okiti se islamskim ahlakom koji je sastavni dio našeg vjerovanja. Zato mi moramo biti primjer drugima. Zato mi moramo biti primjer drugima da od nas uče šta je islam i da bi, da, da bi ga prihvatili. Ili Moris Bikaj, onaj koji je napisano u knjigu Biblija, Kur'an i nauka, vjerovatno ste je čitali, kada je kapetan Kusto otkrio da se dva mora spajaju, ali vode im se, utiče jedno drugo, ali im se vode ne spajaju, mislio da je otkrio čudo. Kaže, sad ću izići s ovim i obznaniti ovo, ja ću biti veliki pronalazač i slavit će me ljudi kao takvu. Kažem ovaj, šta se zanosiš? Čime se zanosiš? Kur'an o tome govori prije 14 vjekova. Kaže, ako o tome Kur'an govori, ja sam ovaj musliman. <laughs> Jer je nemoguće da je to Muhammed znao. Nemoguće da je znao da, da, za, za, za takvu stvar. Ako je znao za neke druge stvari, zato sigurno nije znao jer to nije otkrio niko do sad prije prije mene. Dakle, to su stvari, to su stvari zbog kojih ljudi prihvataju Allahu u vjeru, jer to odgovara ljudima, odgovara kad vidi da je to istina, a ljudska duša, braće, traži istinu. Pogledajte, Omer radijalatama, kad prilazi židovi, kaže, Omere, vi u Kur'anu imate jedan ajet koji da je nama objavljen židovima, mi bi slavili taj dan kao praznik. Najveći židovski praznik. E koji je to ajet? Kaže u suri Maide treći ajet El jeume akmeltu lakum dinakum vatmemtu alaikum ni'amati u raditu lakum islam edina. Danas sam vašu vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama potpunio i zadovoljstvo vam islam bude vjera. Kaže Omer tako mi Allaha ja znam kad je objavljen taj ajet, gdje je objavljen i koliko sati je objavljen. Omer hoće da mu kaže da mi ne praznike zbog, zbog objave. Mi slijedimo objavu Boga. Mi slijedimo Kur'an, živimo po njemu. Zato smo ponosni. Zato nas je Allah izbavio iz zablude. Bili smo džahili, neznalice, bili smo divljaci. Pa nas je Islam proslavio i preko Islama smo postali to, to, to što jesmo. Zašto je? Dakle, to je zbog toga. A sad pitanje, a zašto muslimani danas nisu vođe onda? Braće i sestre. Na osnovu svega ovoga lahko je, lahko je dati odgovor. Lahko je dati odgovor. Zbog toga što su okrenuli leđa Kur'anu. Okrenuli leđa Kur'anu i sunnetu i muslimani na čitavom planeti na čitavoj planeti zemlji, a posebno oni koji su bili najpozvaniji, Arapi, da ga prenesu dalje, kao što su ga prenosili njihovi, njihovi preci, ashabi, tabini i tako dalje, što su odstupili od toga, pa su prihvatili komunizam, pa su prihvatili ovo, pa su prihvatili one ideje i vidimo što se dešava u muslimanskom svijetu. Muslimani danas, pored Kur'ana i Sunneta, ne znaju šta su temeljne prava ljudska. Ne znaju za slobodu, ne znaju za istinski život, za istinsku sreću. Žive ko roblje, ko stoka, diljan zemaljske kugle diljem zemaljske kugle. Allah kaže, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَةً دَنْكَا Ona je kokrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Ovo važi za sve ljude. A kamo li za muslimane koji imaju Kur'an, imaju Kur'an u svojim kućama, u svojim rafama, i zbog toga upozoravaju na ove tefsire da se ne drže samo kao ukras, nego da se zaista koriste se iz njih, da se iz njih uči i da se potome, da se potome radi. Dakle, tako mi Allaha neće se prsa ljudska proširiti, niti će se srce zadovoljiti, niti će biti srećno. Kad bi imali sve blagodati, a to ste vjerovatno već osjetili, sve blagodati dunjaličke kad bi imali, dok ne prihvatite uputu Allahov. Kod mene je tako. Ja mislim da je ko svi u vas. Zato što je Allah nas svi stvorio. <laughs> I svima nam isto treba. Svima nam treba, a treba nam istina. Neko će gleda na televiziji, na televiziji vraćaju se mladići i djevojke, Evo što znači ima dunjaloške blagodati. Kad imaš sve, a nisi srećan. Vraćaju se sa partija u Hrvatskoj, tamo negdje u Zagrebu. Hrvatska je televizija prikazivala to. I onaj, otišli su, cijelu noć su proveli, živjeli, pazite. Sami su priznali su živjeli za taj dan. Došli su raznorazne grupe, folovi, fazonovi, znate već kako to hoda. I vraćaju se izutra u četiri sata i televizija je snimila to. Vraćaju i pitaju mladića i djevojku koji se vraćaju kući u četiri sata izutra, gdje su roditelji, gdje je otac i majka, ma ko te pitamo? Mi radimo što hoćemo. I kaže, kako je bilo? Kaže, ova mladička je bez veze. Kaže, što? Pa kaže, vas da isto. Vraćamo se praznik u kante. Nema ništa od ovog. A živjeli za taj dan? <laughs> živjeli za taj trenutak? Dakle, ni auto, ni žena, ni dijete, ni novac, ništa ti ne može dušu tvoju napuniti, niti učiniti srećnim ako okreneš glavu od Allahove, od Allahove uputi. I dakle, odgovor na sljedeće pitanje, odgovor na naše pitanje, zadnji, e, zadnji odgovor na pitanje zašto muslimani nisu danas vođe i predvodnici, predvodnici drugim narodima, naći ćemo u rečima Ibn Kajima i s tim ćemo ako Bogu da završit, Kaže Ibn Kajim, od deset stvari čovjek nema koristi, iako su ne same po sebi vrijedne. Pazite, braćete, dobro ovo. Od deset stvari čovjek nema nikakve fajde, a same po sebi su vrlo korisne, mogu biti jako, jako dobro. One su suština života kaže prvo, čovjek nema koristi od znanja po kojem ne radi. Eto odgovor zašto su muslimani danas takvi kakvi jesu. Džabati objava, džabati Kur'an držati u, u, i pohvalit se da, da, da mi imamo jedini, jedini objav od Allaha. Ako ne radiš po njoj. Znači od znanja po kojem ne radi. Zatim, dijelo koje nije iskreno u ime Allaha Đelšanu urađeno. Ne imaš od njega korist nikakve. nikakve. Treći i meta koji se ne dijeli, koji se samo zgrči. Znači na Dunjaluku nemaš koristi od njega ni na Ahiretu zgrtao si, zgrtao i umru. Nisi uživao na dnjalku, nisi ga pripremio, nisi šta podijelio <laughs> za, ahiret. Četvrto, srce koje je prazno od ljubavi prema Allahu Đelešanu. Peto, tijelo koje nije u pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Od njega nemaš koristi. Šesto, ljubav od ljubavi koja nije povezana sa, on, sa zadovoljstvom voljenog. Onoga koga? koga treba voljeti, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, sedmo, vrijeme koje čovjek nije iskoristio u razmišljanju onome što je propustio, pa da to doknadi i u radu za dobro, za, za, za ono što sutra dolazi. Osmo, razmišljanje koje ne donosi korist i ne približava Allahu. I deveto i deseto, strah i nada od onoga koji je kao i ti dakle čiji život u Allahu i Allahu je ruci. Da se od njega, od njega strahuješ i da se od njega, od njega nadaš. A on strahuje i nada se isto kao i ti. Dakle, on ti ne može, ne može puno pomoći, niti može, niti može štetu veliku nanijeti. Dakle, naš je cilj bio ovo i e, nema hajra za ove naše generacije, za nas, ani za generacije braće sre koje dolaze, ako se istinski ne vratimo Kur'anu, izvoru našega ponosa, sreći i zadovoljstva. Dakle, e, Allahovoj uputi se vratimo, prihvatimo je, razmišljamo o njoj, slijedimo je i budimo primjer drugima, sutra kao nastavnici, profesori, inženjeri, direktori, radnici u firmama i tako dalje, jer ćemo biti pitani ako to, ako to ne uradimo i ako život, ako život naš provedemo u igri, igri i zabavi, a nismo zbog toga stvoreni. Molim Allah da nas učvrsti na istini, da nam učini Kur'an uputom, da ga slijedimo, da slijedimo Kur'an i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nam Allah oprosti grijehe da nas vede u džennet. Amin.